puer et delfinus. Vel locissimus omnium animalium est delfinus. Tanta vi exiliunt delfini, ut plerumque vela navium transvolent. Hoc animal non solum homini, verum etiam musicae amicus est. Itaque delfinus hominem non timet, sed navigiis obiam it, at ludit exultans, certat etiam et navigia saepe praeterit. Nobilis est haec fabula. Puer quidam delfinum panis fragmentis atlexerat. lexerat. Eum delfinus miro amore dilexit. Omni diei tempore inclamatus apuero, ex imo mari atnatabat. natabat. Tunc praebebat dorsum, ut ascenderet, eumque ferebat abaiano litore puteiolos at ludum. Deinde simili modo rursus vebat, hoc officium per plures annos praestitit. Cum puer dece delfinus saepe at locum consuetum veniebat. Tandem, cum puerum non inveniret, pueri desiderio extintus est, atque in eius sepulcro inumatus est.